Radio 021, redakcija naučno-obrazovnog programa. Glavni odgovorni urednik Dragan Đajić. A čekaj, prvo malo počinješ sa muzikom, jeli? I onda kažeš talk show braći budu. Idu, recimo, četiri takta Četiri taktalna, ok. Ono, Ako, ja ću da ti brojim. Ima čovjek za brojanje. I Četiri suva takta ovoga. A može da se kaže i prvo iz dlake, pa posle ide talk show Braći Znači mi moramo... Vi sad slušate talk show Braći Butki. Vi ćete tek da slušate, jer tek, tek sada počinjete da, da slušate. Ako ne, sad ali, slušate Radio 021, onda, slušate, onda, onda slušate. Vi slušate talk show Braće Butkaj i njihovu emisiju Niz dlake. I onda ne znam, gitara, gitara, gitara do onih duvača fini kad počnu. Ili negde drugde, nemam pojma, vidjet ćemo šta je okej. Okay. Slušajte sada niz dlake, talk show braće Butkaj. Dami i gospodo, dobar dan. U studiji režiji vašeg prijatelja Radija 021, gospodin Botka, gospodin Voja, braća Butka i njihov gost. se danas osjećate? Ne, zaista nije kurtozno pitanje s obzirom na sve što se događa ovdje oko nas. Treba li vam ljubavi, nežnosti, treba li vam pravi prijatelj koji će vam uputiti pogled pun razumevanja, treba li vam para? razmišljamo da prvom gostu koji, zapravo prvom slušalcu koji dođe u naš studio, ali hodajući go kroz grad na rukama, da poklonimo hiljadu maraka. Dobili smo od stranih donatora. strani donatori odmah nam struje nestane. No, hajmo mi na današnju temu. Ovako svoje stvari. Prošle nedelje ste verujem pročitali ili čuli za Tanjugovu vez da je u centru Zenice pronađena misteriozna životinja kolikom podsjeća na reptila koju su u čudu posmatrali lokalni veterinari i koja se trenutno nalazi na ispitivanju u Veterinarskom institutu u Sarajevu. Rečeno je da je interesovanje za ovo nesvakidašnje biće ogromno, da mnogi eksperti najavljuju svoj dolazak, da se razne udruženja za zaštitu životinja utrkuju tražeći licencu, a da su Amerikanci napravili prve fan klubove. koji još uvijek ne znaju, ću tu intrigantnu vest. Naime, ono glasi ovako, Tanjugova je informacija. U centru Zenice je pronađena nepoznata životinja koja je na reptila. Misterioznu životinju koja je već bila mrtva otkrio je nekadašnji futbaler Čelika Damir Bardarac koji ju je slučajno udario kolima. On ju je odneo stručnjacima veterinarske stanice u Zenici koji su ostali šokirani i bez konkretnih odgovora. Životinja je prebačena u Veterinarski institut u Sarajevu, gdje će ovdašnji stručnjaci pokušati da odgonetnu da li pripada nekoj poznatoj vrsti. To biće veličine 40 cm ličina reptila, ima izražene očnjake i dugačak rep, dok su mu prednje noge mišićave i kraće, a zadnje duže i podsjećaju na ljudske. Životinja je prikazana na Sarajevskoj televiziji, a fotografiju su u četvrtak objavili i ostali sarajevski mediji. Za nju su zainteresovani strani eksperti, ali i medijske kuće sveta. Dakle, digla se velika halabuka, na sve strane je brujalo od komentara priča i pričica, a onda odjednom tajac, kao da se ništa nije dogodilo. Istorijski gledano, osakaćena za izuzetno važan i nesvakidašnji događaj. proceniti da se nešto neobično događa, da su neke čudne okolnosti uticale da ova vez bude zataškana, da jednostavno nešto nije baš u najboljem redu. Zato smo mi odlučili da danas porazgovaramo sa vojnim analitičarem, gospodinom Miroslavom Prcunom, ekspertom za Balkan i Formozu. Gospodine Prcun, da li je ovo vaš fah ili bi možda bolje bilo da smo pozvali kakvog veterinara? Pa slušajte, naravno da je moj fah jer sve stvari ovoga tipa, sve tajne i misterije na kraju krajeva tiču se vojnih pitanja. U, u onom smislu hoćeš milom, nećeš milom, e onda ćeš boga mi silom i to onom nedvosmislenom. Obaška što sam ja po struci veterinar, ali to zaista trenutno nije ni važno jer ja se Hipokratove zakletve držim, a šta radi o čemu god govorio. Vaša teza o uzrocima ratova na Balkanu kao da dobija potvrdu stavovi naime koji, koje ste iznosili posljednjih godina sve više imaju smisla, mada su vas, moram reći bez uvrede, mnogi smatrali budalom, ne ovom običnom, nego već izuzetno velikom budalom. Pa, sve te neumesne kritike za koje ja u dubini sebe znam da su neumesne, sve me one, eh, kako bih vam rekao, eh, i čeliče me i snaže, a onda kad se obistine mnoge moje teorije, onda odem u kafanu i napijem se, baš onako dobro. Ako se ne varam, rekli ste da nas neće bombardovati, zatim ste rekli da ne smeju, da se boje nekog tajnog oružja, a kada su krenuli rekli ste da se neće vratiti i da ćemo pobediti. Pa sve što sam rekao i sve stoji, a ako se udubite u problematiku vidjet ćete da sam u pravu. napijao sam se ja i zbog tih tačnih tvrdnji danima, jetra mi stradala, ali al bio sam u pravu. Dobro, da se vratimo na temu mi. Koja, koja beše tema? Pa vaša veza sa ovom problematikom i vaša teza o ratovima na Balkanu u svetlu ovih događaja vezanih za tu neobičnu životinju. Da, da, da, da, da, to je, to je duga priča. Pa dobro, skratite vi. O, o, ovako bih rekao, svi ratovi u 20. veku kao i motiv kao, kao motiv imaju neke trice i kućine povodi su banalni, ali je osnovno da stvarni razlozi u stvari imaju iste korene kao i ratovi preindustrijske revolucije. Jer e, samo tad u tom 20. E, veku, zapravo ne u 20. nego u tim vekovima ovaj, e, da kažem na početku industrijske revolucije nešto su se koškali oko energije, a kada je to rešeno, opet dolazi se na onaj stari teren, a u pitanju je mitološko biće koje će na neki način da obezbedi duhovni mir i blagostanje vladaru. I onda su mnogi vladari krećući za takvim izazovom porušili, popalili što se dalo i porušiti i popaliti. Znate šta, gospodine, vreme za najnovije vesti, pa ćemo nastaviti priču posle njih. slušalci, u studiju Radija 021 nalazi se gospodin Miroslav Prcun. Razgovaramo o čudnom biću koje je pronađeno prošle nedelje u Zenici. Počeli smo ovu priču o ratovima koje vi dovodite u blisku vezu s mitološkim bićima. Ja moram da priznam da je ovo zaista smela tvrdnja, mada ima neke logike u tome. Pa kako da ne, ja sam kažem vojni analitičar, e sad to što što pa je reč o ovoj životinji ne treba uopšte da zbunjuje narod jer sve su, kažem, već sam rekao na početku, to su vojna pitanja. Ako se ne varam, rekli ste da svi ratovi u 20. veku imaju kao motiv neke praktično iste stvari, identične. Hajmo malo sad konkretnije o tome. Pa ja ću vas podsjetiti na čuvenu rečenicu koja glasi cirkum viciosis bel canto caprigiose koji je Romul na izdisaju rekao svom bratu Remu na sred današnjeg rimskog foruma a tada mm, o, jed, o jednog onako pustog obronka sa sprženom travom dragi gledaoci ovo je radio dragi slušaoci mi moramo biti svesni činjenice i to moramo zaista biti duboko svesni da sve neuralgične tačke u svetu imaju u korenu svoje neuralgičnosti borbu za posed neke mitske životinje. Nastavite. Evo na Tibetu recimo imate snežnu jetaju. U Iraku nekadašnjoj da bivšoj Mesopotamiji imate mitsku zmiju Mumbo za koju se tvrdi da je dala Evi Grizo od one svoje jabuke pa tako dalje u Africi imate svetog bucoa i redom da ne nabrajam a što se tiče Europe i što se Balkana konkretnije tiče barka, Balkan ima Zrminju Zrminju šta je to? to vam je ovo što je udareno autom u Zenici i što, što lajci nemaju pojma šta je. Rat na Balkanu se upravo vodi zbog njega ili nje zavisno od pola jer imate i mušku i žensku zrminju. Zrminja vam je e, tako kao nešto, pa i vi ste pročitali, kao nešto između kera sa miskim zubima, guš, i to lizard guštera, onda tasmanijskog đavola većeg skočimiša zbog ovih zadnjih svojih produženih nogu i krupnijeg zamorca zbog ovih e, ovaj, prednjih nogu, a glas ima kao slavoj, samo što to nisu mogli da čuju jer kad je trefio auto. Onda čak je oko pola metra, maksimum pola metra, ovaj kaže u izveštaju 40 cm je bio, i, inače jako pitoma i odgovorna životinja samo je nepovedljiva prema ljudima. U bosanskim šumama pola od slavuja koje čujete su u stvari zrminje koje pesmom pozivaju druge zrminje na parenje. Dosta neobično. I recite mi kakve sad veze imaju ratovi sa zrminjama i obratno? Pa znate šta kažu još i biblijske knjige Ko, ko zrminju privije na grudi Zavladat će svetom Zapatit će večnu mladost I družit će se s vilama E sad Priče ove o, o balkanskim puteva, putevima su samo maska, samo krinka jer putevi za istok idu tuda zbog Zrminje. Ratovi u bivšoj Jugoslaviji kao direktan povod imaju ovo o čemu vam sad pričam. Jer se sjećate svoje vremena da je Hitler nudio pakt? Kaže samo da prođe, nije hteo da ratuje, ali naši su znali za jadac pa su ga omeli, te ostade dečko bez arminje, znate. Onda, recimo, šta, šta se u Bosni toliko ratovalo, što su se svi sjatili, pa baš tamo da se biju. E, tajna zvana Zrminja koja je eto pre nekoliko dana udarena od strane neodgovornog šofera, to je ključ za sve naše uspone i padove. Ma nije moguće. Ma da, Otkud s Titom toliko mira i blagostanja? Otkud su ga svi toliko poštovali, cenili i volali? Otkuda je on baš izašao iz rata kao pobednik? Znao je Lisac šta će po Bosni i, i, i znao je deda čaprka jednostavno. On je, on je, velik, velik ovaj, hajde da kažem i diplomata i ratnik, ali on je tačno u srž pogodio je znao je gde treba da se traži. Nama ne trebaju zabave, treba nam spašenje čoveče. su stare priče o Titu, o Hitleru, šta se o danas dešava kod nas. Opazite, pa Hrvati su hteli Bosnu, mi smo hteli Bosnu, Bosnu. Islamski faktor hoće Bosnu, velika sila hoće Bosnu. I šta se onda dešava? Počinje rad za Zrminju. Kao fol Slovenija, pa onda Hrvatska, a u stvari Bosna je ključ. I onda Milošević potpisuje Dayton, a sad mi recite, a što ga nije ranije potpisao, što nije kasnije? Pa čeka konačno da mu ulove zrminju. Kažu da je odmah tražio par zrminja. Verovatno da se kote, ali izgleda da je dobio dva muška. I onda šta, potpisuje odmah. Mir nema alternative. Samo su se onda zbog toga nakačili na nas. kažem, Zrminja se ne lovi baš tako lako. Pa lakše je Amerikancu da se sjuri na Beograd da trguje s Miloševićem nego da se lomata po, po, nekim bosanskim vrletima po nekom nepoznatom terenu i još da misli hoće li ili neće navabiti. A ovdje ova na tacni kod Miloševića što ima. I hak, da li ste tako naivni da mislite kakav hak ima veze sa ratnim zločinima? Hoće Miloševića jer zna Amerikanac da on bez zrmiljeni u klozet ne ide, da je i ženu zapostavio i da se, da se ponaša o, i jednostavno kao s vilama da se druži. Dajte gostu, molim vas, jedan broma zepan, iznesite ga. Ja prosto ne mogu da verujem u te vaše priče i šta sad recite mi? šta sad, ajde, recite vi meni što bi Koštunica ovako odugovlačio i izmišljao neki legalizam, neku kao pravnu državu. Pa ne znam, recite mi vi. Pa normalno, ne da, ne da je on sad to iz nekih, ne znam kakvih pobuda, nego zna čovjek prave vrednosti, čovjek ne da zrminju. I to je, to je osnovni razlog verovatno se i pregađa s Miloševićem i, pogađa šta će i kako će i postaje. Samo mi, nama ostaje da se nadamo da će Koštunica kao postan čovjek da uzme od Miloševića Zrminju da je da narode i kaže naroda, narode evo je ili svejedno evo je Zrminja je u našim demokratskim rukama sad smo svoj na svome Sad imamo komparativne prednosti u odnosu na zapad, sad možemo da ih ucenjujemo i da tražimo šta hoćemo. Sad smo sila koju treba respektovati. Mislite li da je to dovoljan razlog da će nas onda respektovati zbog te zrminje? onda neće Šiptar da jurca kao što sad jurca. Da je po Šiptaru on bi pravac pa do Beograda samo da mu pustiš. To je fanatizam, znate, zbog, zbog zrminja ljudi se promene, izgube kriterijume. Ko za onom mickom kokoškom što nosi zlatna jaja. Baš tako, ko za tom kokoškom. Zaista teška priča, hajmo da čujemo jednu pesmicu, da se ja malo odmorim. Butkaj, butkaj, butkaj, butkaj, butkaj, butkaj. Ceni slušalci, u našem studiju gost je gospodin Miroslav Prcom, vojni analitičar. Pričamo o zrmanji. Ne, pardon, zrminje. Je li tako, sam dobro rekao? Zrminje, zrminje. Zrmanje je nešto drugo, mada je slično. Recite mi, Zar je moguće da tako ružna i antipatična zverka može da uzrokuje sve ovo o čemu vi trenutno govorite? Pa da ja kažem, prvo nije ružna, drugo, meni nije ružna, treće, ajde je ružna, o ukosima se ne raspravlja, četvrto, a što peva, jao, izvinjavam se što ću vas prekinuti neko na telefonskoj liniji. Dobar dan, izvolite, slušamo vas. Pozdrav. Pozdrav i vama. I vama i gospodinu Miroslavu, čije prezime baš nešto ne volim ni da izgovorim. Mnogo Zašto? Zašto ne volite? Pa nešto mi nije. Nije mi lepo. Nije vam lepo, pa dobro, sad ima u našem narodu raznih imena, znate. Da, da, pa tačno, to ja znam jer sam iz jednog sela. Čujte da vam kažem, mnogo ste stvari danas gospodnja volja napričali. Prvo oni hiljadu maraka, što će se, pa naće se neka luda koja će se pojaviti, ne zašto i treba hej maraka, nego zašto se, da se naprivažan. Znate šta, pa mi nemamo još te pare, ali očekujemo tako da... O, pa, pa znam ja da vi to nemate, zato i mislim, dosta se razmećete pitanje da ćete ih dobiti s obzirom na e, to šta se traži, ali sad se svud goliša i pojavljuju čujte da vam kažem ja. Jedino hladnoće je problem. Molim? Jedino hladnoće je problem ovo danas na polju. E, ovaj, čujte, ovo je mnogo intrigantna ta vest o toj misteriji. Jeste čuli vi za tu vest? Život, pa kako ne bi čula, brate mili, pa pratim novine, sve pa redom. Pa da. Ova, slušajte, ako je to mitska životinja, možda da bude svašta, pa ko zna, možda će nam ovi što idu na i blagodarenija moći da to objasne, znate ako je se radi o mitskoj životinji, sad čujem nešto na kraju i da peva, pa sad... Kaže gospodin da peva, ja nisam čuo. Peva, jako lepo pa peva. Pa kako peva, a kad ne znao je bila mrtva? Pa ja, ja, ja proučavam zrmilje od ranije, znate, ja znam tu zrminjsku problematiku od ranije i ja sam slušao, ima seljaka koji tamo u onim bosanskim šumama još i pre rata su mi pominjali zrminju i e. rekli su kako pjeva Zrminja, evo slušaj ono Slavuja kako pjeva, a u stvari je Zrminja bila. Pa se čuje se brda na brdo. Pa malte ne. Čujte da vam kažem, ali mene interesuje čije je dete to čudovište, ko su mu roditelji, koga napravi, pa to je strašno. To je neka endemska vrsta. <laughs> Čujte, možda je to nekakva i opomena, ja vam kažem. A halabuka oko njega je kao i uvek dva dana pa tajac i jeste onda ništa ne... Jeste primetili kako se više ništa ne priča o tome? To pa ništa, pa sve se zataškalo. A ko zna, ja, ja sam Karla na početku, možda će nam ovi, mm, s obzirom da je mitska životinja, i objasniti na kraju kad se to sve otkrije. Uplašena sam kad se, da... Kad se otkrije, ako se otkrije. Mi smo gospodina baš zato izvali zbog toga što se stalo odjednom sa informacijama u vezi s eh, tim da, da, pa bićem koje, koje je prvo zaintrigiralo javnost, a onda tajac. A ko zna, možda je to i nekakav klon. Pa ko vide, zna, ko čučemo, zna. životinja je misteriozna. Da, evo, Uglavnom smo mi obavešteni jer je to među svim drugim <laughs> stvarima ispala dosta važna stvar, ali brzo se zataškalo. Da, ja ne znam zašto zataškavaju, evo gospodin, gospodin kaže da da ima razloga da, za zataškavanje da su u pitanju neke pa vojne stvari. Da. Možda ima, možda je to neko predskazanje, znate, ko zna šta će biti. Čućemo mi to, znači se neko ko će to odgovoriti. A o ratovima ovo, mnogo ste tema danas, pa nisam u stanju ni da pratim. Mnogo je priča, a zna se sve to. I od ključa Bosne, pa do Velike Srbije, Velike Hrvatske, pa Karadžorđeva, pa sve drugo. To Zrminja je, je razlog. Molim? Pa Zrminja je razlog, zna se. Evo gospodin kaže tako. Šta kaže? Kaže da je Zrminja razlog za sve to što nam se dešava. Pa, valjda će istorija, ali istoriju pišu pobednici. Da, to je ćemo znati. Hvala vam, pozdravljam. Mm. Hvala i vam na javljanju. Ja uvek se mi izazgovaramo nešto. Da, da, pa, pa, pa, srdačno. Osim kad je to lista, onda moram da vas nateram da brzo kažete za koga Jao, jeste, glasati, jeste, to je, onda, a volim onda je gužu, top, da. top liste volim. I muziku vašu volim. E, prijatno. E, hvala vam mnogo, prijatno i vama. Hoću u program! Dobar dan i vama, slušam vas, izvolite. Halo. Halo. Da, da, na vezi smo. Dobar dan. Dobar dan stav. Znate šta, ja imam jedno ozbiljno pitanje. Naravno, slušam ozbiljno pitanje. Gospodina Miroslava, ali zaboravio sam kako ono beše, Prcković. Prcun, Prcun. Prcun. Da, da. Simpatično. E, Recite. Pa on je govorio malo pre o tim zrminjama i da gospodin Milošević ima jednu takvu živu i da na osnovu nje vladao i šta znam i sad on ima par, koliko sam ja obavešten. Ima par zrminja, ali su obe muške. Aha. Nema jednu, nego je par tražio, pa su mu par nabavili. Ne, izvinite, molim vas, vi ste rekli da se sad Koštunica, naš sadašnji predsjednik, bori sa Miloševićem u vezi te zrminje. Pa koštunica je pametan čovjek, zna da se dva muška ne mogu pariti u smislu da daju potomstvo i onda je verovatno mu odgovara i jedna zrminja. Znate, zbog toga ja pretpostavljam. Da, ali, ali interesuje mene druga stvar. Kako je onda Milošević izgubio izbore ako je već imao tu zemlju? Pa sad je to... Famoznu, ne znam, Icku, šta znam i tako. Eta, pa to je izgleda ono što je, što je usud, što te mitske životinje, sama reč kaže da su mitske, znate, i da onda razni vladari stvore u svojim glavama predstave razne i na kraju kad dođu do tako neke mitske životinje, recimo da one kokoš i zlatne, pa se ispostavi da ne, da daje zlatna jaja, onda se možda i razljute i ko zna šta je u pitanju, tako i za Zrminju ja pretpostavljam. Oprostite, molim vas, vidim da ste stručnjak po tim pitanjima, koliko toliko, još se ustoji veterinar i vojni komentator i tako dalje. Šta mislite, šta će iz toga sada se izlege, izleže? Pa ja konkretno da vam kažem e, ovi Mislim, konkretno, oprostite, na, na, neću reći sukobu, nego na gloženju između gospodina Koštunice i gospodina Miloševića. To baš... Da, pa ja kako posmatram sa ovog vojno analitičkog aspekta, ja razmišljam u tom pravcu da bi, da bi se sad tu, pošto su ovi sa zapada, znate kakvi su oni, oni su oni su nešto načuli i odmah se tu pravi reklama, pravi gužva, oni nisu došli u posjed Zrminje, znate, i oni sad, oni sad misle da je to više nek što zrminje jeste, da je to Bog zna šta, i ja cenim da ako se ova dvojica naših nagode, razumijete da, da mi tu imamo nekih prednosti velikih da, da, da im protorimo tu zrminju pa će vidjeti da je to mačka u džaku na kraju krajeva. Pretpostavljam da da je o tom reč, znate. Nije mi baš jasno, ali eto. Pa kako Hvala nije... vam. Hvala i vama, ja sam, ja sam nastojao, ja sam nastojao da ga, da, da, da, da ga obrazložim onako potpuno. Hoću u program! Hoću u program! Dobar dan, izvolite, slušamo vas. Dobar dan. Dobar dan, recite. Htjela bi da pozdravim ovog vašeg <laughs> gospodina. On je dosta pametan i on tako što nešto govori, sam to treba prestudirati. Samo da, da. znate da je u Bosni doneto dosta zmija koje samo ujedu i nema leka. Nije moguće. Iste nekih afričkih otrovnica. I, I u pantalonama ti, ta vojska donose jaje koje se tamo leže. Samo se bojim da se to ne raširi kroz celo ovu naš svet ovaj. A mislite da, da je, da, je, da je Zrminja neka od tih životinja? Da. A ne znate za ovu priču o mitskoj životinji Zrminji na Balkanu? Pa ne znam, ja isto to <laughs> mislim da je to neka životinja koja nije ljude i guta i stajat na <laughs> doviđenja. Doviđenja, hvala Gospodine, jeste čuli vi za ovo? Pa ja mislim da je da gospođa, da, ona, to sad ima razloga za zabrinutost u svakom slučaju, ali gospođa ne zna, ja imam te podatke da je Zrminja izuzetno što se kaže povučena tiha mirna plašljiva životinja da, da bez obzira na one zube više su ti zubi kao što recimo da vam dam primjer kao što recimo bubamara ima one crne tačkice po, po, crvenom ono ide ako je žuta bubamara onda ima opet crne tačkice na žutom ako je crvena ima crne tačkice na crvenom ako je bela ima crne tačkice na belom ali to je sve u cilju odbijanja neprijatelja neprijatelja svoga u prirodi znate tako to zrminja po onom kako sam ja čuo priče, ja nisam za mogu vam reći video, ja sam čuo dosta priča po, po tome kako ja imam, kakva saznanja imam, mogu vam reći da je da je ovaj zrminja vrlo vrlo, vrlo tako pitoma životinja. Evo ovi gorštaci koji su imali, imali prilike da se sretnu i druže sa zrminjama. Oni su tamo u katonima živi, žive usamljeni, čuvaju ovce po pašnjacima, jelem oni kažu uzmeš zrmanju. Jedan mi je baš pričao, uzmeš zr, zrminju, pardon, uzmeš zrminju, raskopčaš košolju, priviješ, priviješ ga na grudi i kaže to ti je takav specijalan osjećaj, kaže kakve droge, kakvi seksovi, to je, to je ono nešto, kažu da se opisati ne može. Znači vi ga niste sebi stavljali na grudi? Pa nisam ga stavljao kad, kažem, samo sam čuo priče, ali nisam stavljao, volao bi da probam, ali, ali zaista nisam. Neko je na telefonskoj liniji, dobro dan, izvolite. Pa i... <laughs> Slušam vas. Ja se bojim da vi niste stavljali, niste uzimali, poznajete te mitske životinje. Ja se bojim da se niste vi možda s njima parili. <laughs> na to? Ja se Ja poznajem, znate, ali ovo, ovo je ovo je intrigantno pitanje. Ja ne mogu da tvrdim, ja moram da kažem da se nisam normalno pario, ali ne mogu da tvrdim da se ovi što su stavljali na grodi da, da, da se jesu ili se nisu parili i šta je od toga ispalo, to je jedno, a i ne mogu da tvrdim za sebe, pošto sam sklon alkoholu, možda bi sklon bio i parenju. I kažete, ovi gorštaci su ih stavljali? Stavljali na grudi, kaže, to je specijalan osjećaj, a onda ovi, ovi kao nazovi stručnjaci tamo ovaj, nazovi veterinari kao neki pravi stručnjaci, a u stvari su nepismene dileje koje, koje se tako čude, koje nemaju pojme, onda se normalno šokiraju, onda izmišljaju svakojake budalaštine. Još neko na telefonskoj liniji. Dobar dan, izvolite, slušam vas. Dobar dan, želim. Recite. E, pozdravljam gosta. Hvala. E, I slušamo toj mitskoj životinji koja se pojavljuje na Balkanu, da. pojavljuje se u Bosni. Sad samo ne znam ovaj, da li je ona proizvod komunizma ili mondijalizma. Želela bi da mi gost odgovori. Da, zahvaljujemo na pitanju. Šta kažete gospodine na ovo pitanje? Dosta je intrigantno, mogu bih reći. Pa, s obzirom da je reč o mitskoj životinji, sad ja moram, možda će, možda će to izgledati kao špekulacija, ali s obzirom da je reč o mitskoj životinji, i s obzirom da se tu pominje komunizam, e sad nastanak mitova je malo stariji od komunizma, ali moramo se podsjetiti da je komunizam star prilično dugo. Znate da je rano hrišćanstvo u stvari neki komunistički period, možda čak pre reći i socijalistički, tako da u, u tom smislu može da ima veze da, da komunisti podržavaju takve mitove, ali nisu jedini, moram da skrenem pažnju. Znate, nisu jedini jer mitovima su podložni i razni narodi i razne kulture, tako da svaki sistem je nekako, evo vidite i sad Amerikanac, Amerikanac modernizma razvijen pa opet stavlja, stavlja Zrminju u, u prvi plan ovih dana. Dobar dan i vama, izvolite, slušam vas. Uh, ne mogu da odolim, moram još jednu rečenicu da kažem i izvinjavam se. Recite. Zato što, skupo me košta žđani, Boga mi ti kaže svakog utorka mnogo divan s tobom. <laughs> Impulsi od... <laughs> e, dan, čuj, ona, ona, ona misao milom ili silom koju sam posebno izvukla iz da. konteksta, strašno mi se dopada. To je, zna se čija parola od pre tri dana, a sad je bila halabuka golema, a sad tajac, vezano za sve ovo. Da. Jel tako? Izgleda. Je, čao. Izgleda. Zahvaljujem vam, Ćao, prijatno, čao. prijatno. Ja predlažem da pustimo sad jednu pesmicu pa ćemo da nastavimo priču, evo, dosta smo razgovarali, a muzike nam fali. Talk show braće Budkaj. vama da kažem, sad ću i slušalcima ću reći, da, slušajte, aha, da. ovako ovo sam te htio da kažem, da, ovaj, ovih dana, ovih dana vi imate, pored svog ovog zataškavanja, imate sajt, imate sajt ovaj kompjuterski na internetu, sajt stavili ga američki ovi ljubitelji ovaj, evo, daću vam naziv sajta ono www zrminja i tu su vam skupljeni svi podaci te kako živi, te gde se hrani, čim se hrani, uputstva za odgajivače, kad se šiša, šta sa dlakom. E sad tu oni su, to je čista špekulacija američka, znate, ovaj, kažu da je jako od zrminja dobro terapeutsko sredstvo, naročito po duševnim bolnicama jer kaže onda da je zgodan i u farmakologiji a ima, molim vas lepo ima jedna sekta koja ih jede može me prosti znate kažu ne da je ukusan ne da krcka kakva prasetina ali to je ipak neko posmatranje iz nekog sektaškog ugla gledano jer nije u redu da se nešto toliko značajno tretira na nekom svinskom nivou a ovom neki se polomiše, poroži i uništite, se sve živo samo za jedan primjerak ili dva sad koliko se nađe. Hoću u program! Izvolite, u programu ste, slušam vas. Gospodine voditelju. Dobar dan. Vaša boja glasa je super, mogu da vas pohvalim. Zahvaljujem. I šteta što, što sa, o, ja ne znam ni ko je, je to biti. je to onaj punoglavac što je ranije recepte davao domaćicama, pa je mm. meni postilo uglavnom, ne, znam o čemu pričati, gospodin je vojni analitičar, znate. Je to Krcun? Nije, nije Krcun. Nije Dobro, krcun. nisam razumela, ali uglavnom sad baš imam vremena. I... Gospodin Miroslav Prcun. A, Prcun? Da, da. Jako e, mi je muka od njega. Presedne mi uvek ta vaša emisija i šteta za vas što vodite tu emisiju. A znate, ja sam pokazni kazni uglavnom ovde. A pokazni? Da. Pa zar ne možete nešto bolje Pa možda kad se popravim, ali za sad je ovako. Ko, vi kad se popravite? Pa tako kažu, da. A, vi ste super. Hvala vam u svakom slučaju. Boja glasa je super, ali ovaj, ovo ne može uhvatiti što kažu ni, ni za ruke, ni za noge, ni za glavu. Ne znam o čemu priča, uglavnom meni uvijek presedne, ja ne ručam posle ove priče. Da, meni se sad stomak trese od njegove bljuvotine. <laughs> Pa znate šta, reč je, ako ste čitali u štampi, reči o mitskom biću pa koje je pronađeno negde u da, on Bosni. tu i o Titu i o Miloševiću i o, ne, šta će još biti do kraja, ne znam, samo meni je muka uvek kad njega slušam. Da, ja, vam se zahvaljujem u svakom slučaju, eh, hvala na javljanju sve najlepše i da napredujete. Kad bi se, kad bi ja pitala, otišli bi se na puno, puno veći položaj. A ovo nije nikaš, ništa. A pogotovo sa takvim kao što je taj vaš. Neću da spomenem. Mnogo hvala za... A daj Bože sam se on više ne pojavljuje. Ne, u, u, Prijetno. Zahvaljujem vam mnogo, najavljujem u svakom slučaju. Ne, sviđa mi se kako ovaj priča, vaš gost. Tako priča da se može i povraćati nekad. Dobar dan i vama, slušam vas, izvolite. Ops, šta bi, pukla veza. Ili gospodin ili gospođa imaju bežični telefon pa im je ovog trena nestalo struje. Dakle, šta smo pričali, ja sam zbunjen ovim pohvalama, gospodine, vas baš nisu hvalili, ne znam, da li zbog glasa, verovatno, ne znam zaista, priča što se mene tiče je vrlo precizna i jasna. Tvrdite da mitsko biće Zrminja koje je pronađeno u Bosni, koje je udareno od strane automobila ili kamiona, ne znam šta je bilo u pitanju, da je to mitsko biće u stvari uzrok svim ovim našim nedaćama i da je to taj balkanski problem, a ne putevi prema istoku i razne druge priče jeste upravo to, meni nije jasno šta gospođi nije jasno iz moje priče. Ja se bojim da se gospođa, da kažem, da se, ajde bit ću blag, da se gospođi sviđa vaš glas, pa da ona u stvari ni ne sluša šta se priča, nego sluša samo glas. I onda kad dođe, ovaj recimo moj, ajde nije tako kao vaš, ali kad dođe ovaj moj glas, onda se njoj sve zgadi i i sad, verovatno je to razlog. Ja sam se trudio da budem vrlo precizan u, ovom svom objašnjenju. Kao što sam rekao, Amerikanci su stavili sajt i to je na bazi špekulativni sajt bi ka ja tako nazvao, jer kaže recimo, e, e, znate kako si Amerikanac je prati modu, znate, što, što mu neko prosječni kaže, što mu neko nešto čuje, nešto mu neko kaže, on se zalepi odmah kao muva na, na lepak za muva, ajde da ne budem prost. Kao muva se zalepi i onda i onda bi to, to i to. I sad su čuli za Zarminju. A evo, do, do skora imate i sajt s lamama. Pazite, u Americi sad lame gaje. To je, to je krik posljednji, znate. I sad, čitave, čitave studije kako da gajiš lamu, šta da je radiš, ovaj, slično kao i ovo zrminje, da li je šišaš, ne šišaš, levo, desno, i šta sad, sad bi oni da gaje zrminja, ali to baš ne ide tako lako, jer zrminja za odgajivanje, ja to, se, to se može i po Milošević, vidite, on od 95. ako je uzeo dve zrminje, još muškog pola nije mogao da dobije, dobije više zrminja, malo se leže, kažu ovi seljaci, znate, malo se zrminja leže, one se izjaja legu, a i to što se izlegne u, u prvo vreme je dosta bolećivo i, i nije, kaže, lako odgajiti. Ja e sad neki ovi seljaci kažu, poredi ih s ovcama, kaže, vuna im je strašno, strašno dobra. Mnogo, mnogo je nekako gušće to njihovo tkanje, po leđima i telu, ali šta je problem? Kad ošišate zrminju možete da napravite jako veliki problem, posebno ako je ladno. Ne voli ladno, ne voli toplo, ne voli, ne voli da je sunce udari. Znači morate da šišate dlaku na nekih pola santima, santim maksimalno ako prevršite to, ode vam zrminja u propast. pauze je bila zbog dogovara nekih jako sramota. Poštovani slušalci, izvinjamo se na ovoj pauzi, naš gost je dobio brmazepan, malo da se smiri, realno stigla i voda, tako da će biti sad sve u redu. Neko je na telefonskoj liniji. Izvolite, dobar dan, slušam vas. Pozdravljam gospodina Prcuna. Hvala. Imam jedno vrlo ozbiljno pitanje za njega. Recite. <laughs> Kako ne umre od smeha dok snima ovu emisiju? <laughs> Svaka vam čast. Zaista ste genijalni. Hvala vam na ovim pohvalama, samo zaista meni nije jasno šta je ovdje smešno, ne vidim razlog za smenje. Gospodine Prcun, šta vi kažete? Pa ajte, molim vas, smešno, ja pričam o tako ozbiljnim stvarima od istorijskog značaja vezano za svakog pojedinca od, od, ove naše, od ovog našeg Balka, od Novog Sada pa preko Balkana pa sve na nekom svetskom nivou i molim vas, kako je to za smijanje To je priča vrlo ozbiljna, ja ne vidim razlog uopšte da se iko... Ajte, molim vas. E, stvarno ste vrlo ozbiljni, svaka čast, ali ponekad najozbiljnije stvari mogu biti jako smešne. Prijatno, ja vas pozdravljam. Prijatno i vama zahvaljujem na ovom javljanju. Poštovani slušalci, evo gospodin Parcun se malo uzbudio, bez obzira na ovaj bromazepan. Pustit ćemo jednu pesmicu i onda ćemo još malo da kažemo koju pa ćemo da završimo emisiju s obzirom da vesti slede u 11.21. Hoću program! Hoću program! program! Poštovani slušalci, vreme leti 11 časova i 16 minuta, imamo još malo vremena. Sa nama u studiju je gospodin Miroslav Prcun, vojni analitičar, Gospodine Prcun, nemojte se uzbuđivati e, zbog ovih priča o temi koja je zaista ozbiljna i koju ste vi vrlo ozbiljno prišli. Pa nije, znate šta, ja, ja sam ozbiljan čovjek i stariji nisam, nisam, nisam očekivao da će neko da se smeje na, moje, moje analitičke studije. Ja, ja, ja nameravam da, da napravim jednu knjigu na, na temu zrminje, znate, i to je vrlo ozbiljna stvar, ljudi ne razumeju da je cela ova halabuka, sve što nam se dešava, da je u stvari razlog ta Zrminja koja u mnogim ličnostima, pa to se kroz istoriju vidjela, u mnogim vladarijama je pobuđivala, ista vam je stvar, eto, ja sam na početku pričao, u Tibetu je taja, je taja, u Tibetu je je Taja u Tibetu isto jedno skriveno biće i šta se dešava? U Tibetu je stalno nešto napeto, te Kinez hoće je Taju, te Tibetanac ne daje Taju. Tu je non stop kužva, rekao sam za Irak i sve te neuralgične tačke u svetu imaju, imaju neku, neku kako bi rekao, neku, neki usud jer vladari su čudna bića, oni, oni su, oni su pravo da vam kažem sujeverni. Znate, evo ovo za Zrminju pitanje jel, jel jeste, jel nije, za nekog je Zrminja droga, za nekog nije normalnog čovjeka, ali kad dođe na vlast, onda se fata za svaki kamičak samo da bi mu bilo bolje, samo da sebi čara. Ne ide mi u glavu sve to. na kraju rekli smo nešto koštuničino tajno oružje. Zapravo vi ste mi rekli. bi, ja sam to e, napomenuo e, kad, kad sam na, na, na konto pričao one gospođe e, ovaj, analizirao stvar šta bi se desilo ako bi. Znate, ja mislim da Zrminja može biti naš naš tajni artikal, ali je problem u tome što se, da vam kažem, Zrminja pari u prirodi, ne pari se u zatvorenom prostoru i tu je problem kako ćete da izvozite zrminja ako nemate potom, potomstvo od zrminje i tu je sad verovatno tu je sad glavna stvar, opet se vraćamo na Bosnu, znate, Zrminje žive tamo negde u onim šumama ko niko još nije našao gde se Zrminja pari i to je osnovni problem, da to nađemo i ko nađe to može da pokupi svetsku slavu. Neko na telefonskoj liniji, izvolite, dobar dan, slušam vas. Dobar dan. Izvolite. Hteo sam da pitam gospodina Prcuna, pošto je pričao o razmnožavanju zrminje, ovaj, ti inkubatori, ta jaja i te stvari, kako, kako bi to moglo da se reguliše? Temperatura, koliko dugo u inkubatoru? To je dobro pitanje, znate gospodine, ali pa ja vam preporučujem da posjetite da posetite sajt www.zrminja.com i tu su, kažem, Amerikanci špekulisali jer niko u stvari to ne zna. Zrminja živi u Bosni, tamo je klima, znate kakva je šumovito planinska i sad nespojivo dosta s, jaj, s jajetom, znate, a zrminja se iz jaja leže i sad kako zrminje, par zrminja, kako one, one leže na jajima, to u stvari niko ne zna, da li to kolika je inkubacija, šta, ja ne znam, a Milošević, nažalost, dve muške zrminja dobio, znate, da je imao mušku i žensku pa da proba nešto, on bi verovatno probao, ali to je sad začkoljica, to je osnovni problem. I tako da, da ne mogu da vam odgovorim jedino da iz, iz neke špekulacije odete na taj sajt pa da vidite šta Amerikanac kaže o zrminju, Mada Amerikanac ne zna i on bi zrminju po svaku cenu poštovani slušalci, evo vreme za najnovije vesti, vreme za kraj još jednog talk showa Braće Butkaj. Ja vam se mnogo zahvaljujem na pažnji, sve vas pozdravljam u ime cele ekipe koja je realizovala današnju emisiju. Doviđenje i prijatno. Iza vas je još jedna emisija Talk show braće Budke.